Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում անցած գիշեր հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 30 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում պլանային ուսումնամարտական միջոցառումներ են անցկացվել։ Արցախի նախագահի խորհրդականը Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում ներկայացրել է հանրապետության դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանը նոր դեսպան ունի։ Կարվաճարի քաղաքապետարանը ներկայացրել է անցած տարվա աշխատանքների հաշվետվությունը։ Հայտնի է Հանրապետությունում միասնական քննություններին հայտ ներկայացրած դիմորդների թիվը։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում տեղի կունենա բռնցքամարտի բաց առաջնություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից, հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 30 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 550 գրակոց։ Արևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է Իստիգլալ եւ ՍՎԴ տիպի դիպուկահար հրացաններ, իսկ հյուսիսարևելան ուղությամբ 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անձնակազմին մարզելու տարբեր իրավիճակներում անձնակազմի ճիշտ եւ ներդաշնակ գործելու հմտությունները կատարելագործելու նպատակով իրականացվել են պլանային ուսումնամարտական միջոցառումներ։ Պլանային միջոցառումների անցկացման նպատակն է ստուգել եւ ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների եւ առանձին բաժինների զինծառայողների ու քաղաքացիական հատուկ ծառայողների մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության աստիճանը, նրանց ֆունկցիոնալ պարտականությունների եւ մասնագիտական գիտելիքների իմացության, դրանք ըստ անհրաժեշտության կիրառելու կարողության եւ փոխգործելիության աստիճանը։ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրվել է փետրվարի 28-ին ԼՂՀ պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված Արցախի հանրապետության սահմանադրության տեքստը։ Համաձայն նոր սահմանադրության 166-րդ հոդվածի առաջին մասի սահմանադրության 1-ից 3-րդ եւ 12-րդ գլուխները ուժի մեջ են մտնում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելու օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ որ 2017 թվականի մարտի 10-ից Արցախի հանրապետության տարածքում գործում են նոր սահմանադրության վերոնշյալ գլուխների դրույթները։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը մարտի 15-ին ելույթ կունենա Պելոպոնեսի համալսարանի քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի շրջանակում գործող Միջերկրածովյան, Մերցավոր Արևելյան եւ իսլամական ուսումնասիրությունների կենտրոնում արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ելույթը կկրի անվտանգություն եւ կայունություն Կովկասում ու Լեռնային Ղարաբաղում խորագիրը։ Տեղի է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են մի քանի հարցեր, այդ թվում Չիրագովը եւ այլոք ընդդեմ Հայաստանի եւ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի վճիռների կատարման ընթացքը։ Նիստին մասնակցել է նաև Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը, Նա ներկայացրել է Արցախի հանրապետության ղեկավարության դիրքորոշումը Չիրագովի վճռի կատարման համար անհրաժեշտ նախապայմանների վերաբերյալ։ Փաստացի միջազգային կառույցի պաշտոնական նիստի ընթացքում Արցախի ներկայացուցիչը ներկայացրել է Արցախի հանրապետության դիրքորոշումը։ Ժնևում ընթացող աշխարհի մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների ամենամյա բարձրաստիճան առանձին հանդիպումների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի կողմից բարձրացվել են Արցախին առնչվող հարցերը մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է վերջին ժամանակաշրջանում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Արցախ այցելող միջազգային լրագրողների, փորձագետների, падգամավորների նկատմամբ արհեստական քրեական հետապնդում հարուցելու ու նրանց ահաբեկելու քաղաքագիրտ աշխարհի ստեղծած արժեքները վերացնելու փորձերը։ Իր հանդիպումների ընթացքում Արման Թաթոյանը նշել է, որ Արցախին առնչվող հարցերի վերաբերյալ խոսքի ազատությունն ու միջազգային գործընկերների այցերն Արցախ սահմանափակելու ադրբեջանական փորձերը հաջողություն չեն ունենալու։ Շահումյան շրջկենտրոնում կայացել է Խարվաճարի քաղաքապետարանի 2016 թվականին կատարած աշխատանքների արդյունքների հաշվետվություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հաշվետվությունը ներկայացրեց քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը։ Հանդիպմանը ներկա էին Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Խարվաճարի բնակիչներ։ Հանդիպման սկզբում ներկաները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Զեկույցի սկզբում Խարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը ներկայացրեց համայնքում 2016 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Նա ներկայացրեց Խարվաճար համայնքի ընդհանուր բնութագիրը, խոսելով քաղաքի հողօգտագործման տվյալներից, դեմոգրաֆիական պատկերից։ Ռոլանդ Այդինյանը ներկայացրեց Քարվաճառում գործող հիմնարկների բնութագրերը, կատարած աշխատանքները։ 2016 թվականի կարևորագույն ծրագրերից էր Ծառ Քարվաճառ ջրագծի կառուցումը, որի արժեքը կազմում է 123 միլիոն դրամ։ Այս ջրագծի շնորհիվ ամբողջապես լուծվելու է Քարվաճառի խմելու ջրի խնդիրը, բնակիչները ստանալու են մաքուր ջուր, ընդգծեց քաղաքապետը։ Ըստ հաշվետվության 2016 թվականին բնակարանների վերանորոգման համար ընդհանուր 45 միլիոն դրամ արժողությամբ շինանյութ է տրամադրվել տրամադրվել համայնքի մի շարք ընտանիքների 2016 թվականի ընթացքում ավարտվել է Խարվաճարի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքը, որը վերակառուցվել է արդեն գոյություն ունեցող դպրոցի շենքում։ Քաղաքապետն անդրադարձավ նաև 2017 թվականին նախատեսված մի շարք ծրագրերի։ Մասնավորապես, առաջիկա ամիսներին նախատեսվում է Խարվաճարի 7 կիլոմետր հեռավորությամբ սկսել հանքային ջրի գործարանի շինարարություն, որը 80 աշխատատեղ է ապահովելու։ Նաև համայնքում նախատեսվում է կաթի վերամշակման գործարան հիմնել, որը կապահովի 5 աշխատատեղ։ Բավականին հստակ ու լուրջ ծրագրեր ունեն Կարվաճարում եկեղեցի կառուցելու համար նշեց քաղաքապետը։ Հաշվետվության ներկայացումից հետո հնչեցին հարցեր, քննարկվեցին բնակիչներին անհանգստացնող մի շարք խնդիրներ եթերում լուրերի թողարկումն է 1997 թվականից գործող Ֆրանսիայի ողոկական եկեղեցու եւ Հայաստանի միջև համերաշխություն բարեգործական գազམ་ակերպության Ղարաբաղյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Լիլիթ Մինասյանի խոսքով գազམ་ակերպությունը մարդասիրական գործունեություն է ցավալում Հայաստանում եւ Արցախում իրականացնելով տարբեր բարեգործական ծրագրեր Կազմակերպությունը 2004 թվականից Ասկերանի շրջանի Խաչեն գյուղում իրականացրել է մի շարք ծրագրեր։ Մասնավորապես 2006 թվականին այդ գյուղում ողնարկել է շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը։ Նույն ծրագիրն իրականացվել է շուրջ 10 գյուղերում։ Նրա խոսքով ծրագրի շրջանակներում Մարտունի քաղաքում, Ասկերանի շրջանի հարավ եւ խնապատ գյուղերում կառուցվել են նաեւ մանկապարտեզներ։ Արցախում այս ուսումնական տարվա 1085 շրջանավարտներից միասնական քննություններին հայտագրվել է 664 դիմորդ, այն կազմում է շրջանավարտների ընդհանուր թվի 61%-ը։ Այս մասին ասել է Կրթության եւ Գիտության նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը եւ նշել, որ անցած տարվա համեմատ հայտագրված դիմորդների տոկոսային հարաբերությունը գրեթե չի փոխվել։ Նա նաև նշել է, որ այս տարի միասնական քննություններն անցկացվելու են 5 քննական կենտրոններում։ Արցախի տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղություններից է դարձել զբոսաշրջության ոլորտը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախի զբոսաշրջային հմայքի մասին վերջին տարիներին խոսվում է հնարավոր բոլոր հարթակներում։ Բացի դրանից վերջին տարիներին նաև Արցախի մասնակցությունը զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին նպաստել է մեր երկրի նկատմամբ զբոսաշրջիկների հետաքրքրության մեծացմանն ու այցելությունների աճին։ Այս փաստն իր հերթին առաջ է բերել խնդիր սպասարկման պատշաճ մակարդակ, սկսած ուղևորափոխադրումներից ու հյուրանոցային սպասարկումից վերջացրած հմուտ զբոսավարներ ունենալու հարցով։ Պետք է խոստովանել, որ եթե հյուրանոցների հարցում մենք կարող ենք զբոսաշրջիկներին ընտրության հնարավորություն տալ, ապա տրանսպորտային սպասարկման ու զբոսավարների հարցում դեռևս շատ ու շատ անելիքներ ունենք։ Այդ է պատճառը, որ մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարությունը նախաձեռնել է զբոսավարների դասընթացներ, որին մասնակցել են 1 տասնյակից ավելի երիտասարդներ։ Դասերը վարելու համար նախարարությունը մասնագետ է հրավիրել Երևանից։ Դասընթացավար Արմեն Երանոսյանը կարևորում է տեղերու մասնագետների պատրաստումը առաջին հերթին այն տեսակետից, որ տեղացի զբոսավարը ավելի ջերմեռանդությամբ ու արնասիրությամբ կներկայացնի իր հայրենիքը, քան դրսից եկող զբոսավարը, որը որ բնականաբար Արցախը մեր հայրենիքն է, բայց դրսից եկող զբոսավարն ու զբոսային խումբը դա դիտարկում է որպես ձեռներեցություն։ Արցախցին դա կդիտարկի առաջին հերթին, արնասիրությունն ու հետո ձեռներեցություն պետք է այնպես ներկայացվի, իսկ դա կարող անել տեղացի մարդը առավել ջերմեռանդության, որ նշված զբոսաշրջիկը ինքը դառնա քայլող գովաստ եւ մյուս երկրներից նույնպես ներգրավի զբոսաշրջիկ։ Այս համոզմանն են նաեւ դասընթացի մասնակիցները, մասնավորապես Ալոնա Մելքումյանը։ Նույն ժողովուրդ ենք, բայց Հայաստանի գիդը չի կարողանում Արցախի մասին պատմել այն ինչը գիտի, թեկուզ բնակիչ գյուղում արցախցի։ Դրա համար դա մեզ համար շատ կարևոր, որ հենց արցախցի աշխատի որպես զբոսավար Իրան վայրում։ Առայժմ հարցը լուծվում է հայաստանյան զբոսավարների օգնությամբ, սակայն տարեստարի ավելացող զբոսաշրջիկների թիվը պարտադրում է տեղում ունենալ հմուտ զբոսավարներ, նշում է ոլորտի մասնագետ Արմեն Երանոսյանը։ Այժմ Արցախի տուրիստական ամբողջ պոտենցիալը կարելի է ասել բավարարում է Երևանից կամ Հայաստանից եկող տուրիստական խմբերի եւ նրանց զբոսավարների աշխատանքի շնորհիվ, բայց տարեց-տարի ավելացող զբոսաշրջիկների թիվը, հատկապես այն զբոսաշրջիկների, որոնք անհատական այցելություն են կատարում Արցախ, նրանք ովքեր որ դիվանագիտական կորպուսն է ժամանում է Արցախ եւ ազատ ժամանակի ընթացքում կարող է զբոսաշրջությամբ զբաղվել Արցախում, բացի դրանից Արցախը որպես պետություն ինքը արդեն մասնակցում մասնակցել է զբոսաշրջային փառատոնների, ներկայացրել է իր զբոսաշրջային փաթեթներն այդ փառատոններին, հետևաբար չի բացառվում, որ շուտով կամ այս տարի կամ մյուս տարի այդ հոսքը կսկսվի առավել ինտենսիվ եւ բնականաբար եկողները կփորձեն տեղում իրենք վարձել իրենց զբոսավարներին, տեղում շրջել Արմեն Երանոսյանը հմուտ զբոսավարներ ունենալու հարցը կարևորում են նաև բիզնես միջավայրի զարգացման տեսակետից, քանի որ հմուտ զբոսավարը ավելի ներկայանալի կդարձնի իր երկիրը զբոսաշրջիկների աչքերում որտեղ զբոսավարը հենց այն կապողովակն է, որը միացնում է զբոսաշրջիկներին եւ տուր օպերատորներին միմյանց հետ եւ ներկայանալի է դարձնում հանրապետությունը։ Զբոսավարներ չունենալու խնդիրը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ հանրապետության բուհերում նման մասնագետներ չեն պատրաստում, իսկ մասնավոր դասընթացները բավականին թանկ են երիտասարդների գրպանի համար զբոսավար որպես այդպեսին մեր հանրապետության բուհերում չի դասավանդում այդ մասնագիտությունը։ Դասավանդում է туриզմ, туриզմի մասնագետներ, չգիտեմ, այնտեղ տուրօպերատորներ, տուրագենտներ եւ այլ եւ այլ, բայց կոնկրետ զբոսավար ոչ։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ կազմակերպել է, ապա շատ բարձր վճարներով 250-300 հազար դրամ 2-3 ամսվա դասընթացների համար։ Դա մեր երեխաների համար շատ բարձր վճար է։ Եթե կարողանում ենք, պետք է անենք շանս եւ հնարավորություն տալու։ Կվերցնեն թե չեն վերցնի, արդեն նրանց սեփական ինտելեկտի եւ գործարարության աստիճանից է կախված։ Այս դասընթացները, որ կազմակերպվեցին Արցախի երիտասարդների համար փետրվարի 2-րդ կեսին, թվով երկրորդն են։ Առաջին անգամ նման դասընթացներ կազմակերպվել են 2015 թվականին։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպան է նշանակվել Վարդան Տողանյանը։ Ավելի վաղ հայտնվել էր, որ Օլեգ Եսայանն ազատվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնից։ Ստամբուլի արվարձանում ուղաթիռ է կործանվել։ Թուրքական արդյունաբերական ընկերությունների խմբին պատկանող ուղաթիռում եղել է 7 մարդ, այդ թվում 2 օթաչու եւ 4 ռուս հյուր։ Զոհվել է առնվազն 5 մարդ։ Դեպքը տեղի է ունեցել թռիչքից 5-6 րոպե անց հանդիպան համար Ստամբուլից Բիլեջիկի շրջանի Բոզոյուկ քաղաք ուղևորվելիս։ Ուղաթիռը կործանվել է ուժեղ մառախուղի պայմաններում բախվելով չաշխատող հերոստաշտարակին մարզասերների համար։ Մարտի 12-ին Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում տեղի է ունենալու բռնցքամարտի բաց առաջնություն։ Բացառաշնության մրցույթի լավագույն մարզիկները ապրիլի սկզբին մասնակցելու են Հայաստանի Հանրապետության կրտսեր եւ ավակտարիքի պատանիների բռնցքամարտի առաջնությանը, ասել է Ստեփանակերտի մարզադպրոցի բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանը եւ նշել, որ առաջնության նպատակն է ի հայտ բերել ուժեղ եւ ճկուն մարզիկների, ովքեր կկարողանան մասնակցել տարբեր մրցաշարերի եւ հաղթանակ բերել Արցախ աշխարհին։ Իրանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը օրվա երկրորդ կեսին հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, լեռնային շրջաններում թաց ցյան տեսքով, վարկյանում 3-ից 8 հնարավոր է հետագա ուժգնացու մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցելսիա 10-ից 15 աստիճան։ Տակություն։